บุ๊กทูสี่สิบหกแคทรสเดชมเชชในดิสโกเทกดิสโกเทกอยที่นั่งนี้ว่างไหมครับอาร์ชิเวตาเลสวะผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ Ar galiu prie jūsų atsisėsti? เชิญครับ Prašau. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Kaip jums patinka muzika? เสียงดังไปนิดครับ Truputį per garsi. แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Bet grupė groja labai gerai. คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Ariusha dažnai l a n k o t i s ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ Ne tai pirmas kartas ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Aš čia dar niekada nebuvau คุณอยากเต้นรำไหมครับ Ar jūs šokate? อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับกลบุตวิโลผมเต้นไม่เก่งครับอ з не м กุ а г รชกตง่ายมากเลยครับเตวิสไซนสุงคผมจะแสดงให้คุณดูอ з юм спародисю. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับเน่เกเรวกิตาการ์ตาคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับอาริยุสโกโนสลาวกิตใช่ครับ รอแฟนอยู่เทปสวดรอกูเขามาแล้วครับสเตเทนยิสเตนา